Aburrido en la fiesta, recargado en la pared, con un cigarro en la mano y bebiendo sin tener sed. Metido en mis ideas, sin quererlo te miré, con el celestial misterio de tus ojos me encontré y sonreíste. De pronto me empecé a sentir con suerte, incluso puede ser que hasta quiera que me acerque, me dije. Así que me envalentoné y lo hice, crucé el puente a tu mundo, me escapé del eclipse. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es fulano de tal, me preguntaba si te puedo acompañar por un momento eres la mitad de bella por dentro de lo que eres por fuera, creo que vale la pena hacer el intento. Hablamos, nos reímos, disfrutamos, compartimos. De veras que viví con ella un gran episodio. Pensaba en el destino hasta que me vio y me dijo: Eres muy divertido, le caerás bien a mi novio. Que por lo menos lo entendí, que no seas así conmigo, porque eres tan indiferente. yo no quiero ser tu amigo que por lo menos lo intenté. que no seas así conmigo, tú porque eres tan indiferente. de lo que te imaginas que te pienso como un pintor imagina los colores sobre el lienzo y eso que tengo bien claro que tú eres mi amiga hasta un día me dijiste que nunca te gustaría y aún así sin razón alguna sigo persistiendo te sigo buscando yo sigo insistiendo siento que soy un masoquista por lo que estoy haciendo aún sabiendo que en tu mente yo no ocupo ni un recuerdo y te deseo ese es el gran problema del deseo se incrusta en tu mente y no te deja pensar claramente si yo sé tus secretos si yo soy tu confidente ¿Quién más tiene el derecho de mirarte o poseerte? Puede que solo unas horas, puede que sea para siempre. Y si mi lengua te ahoga es porque quiero complacerte. Ser el que entreteje tus pliegues, frío como nieve. Si quieres el encandescente fuego dentro de tu vientre, deja que por lo menos lo intente. Eh, no seas así conmigo, tú, porque eres tan indiferente. Eh, yo no quiero ser tu amigo, oh, deja que por lo menos lo intente no seas así conmigo, tú, porque eres tan indiferente. Eh, yo no quiero ser tu amigo, deja que por lo menos lo intente, nena, no seas así conmigo. Yo sé que nadie ha sabido quererte porque siempre he sido testigo. Deja que por lo menos lo intente, nena, no seas así conmigo. Soy el que he estado siempre presente cuando te ha querido por pensar en ella. Cada noche se desvela. Para un enamorado no hay horas tranquilas. Todos los días le espera saliendo de la escuela. La acompaña a su casa y le carga la mochila. Aunque nunca se ha atrevido a confesarle que le gusta. Es un morro muy tímido, por supuesto se asusta. Practica en el espejo las palabras perfectas. Pero al llegar el momento, el cerebro se desconecta. Pasaron meses hasta que un día dijo basta y decidió que debería escribirle una carta de poesía y faltas de ortografía. Dejó el alma en cada letra, le contó lo que sentía. Ella leyó frente a él aquel trozo de papel. Palabra tras palabra se le erizaba la piel. Luego dijo sonriendo, seré sincera contigo. También te quiero mucho, pero solo como amigos. Deja que por lo menos lo intente. Eh, no seas así conmigo. Tú, porque eres tan indiferente. Eh, yo no quiero ser tu amigo. ser tu amigo Deja que por lo menos lo intente, nena No seas así conmigo Yo sé que nadie ha sabido quererte Porque siempre he sido el testigo Deja que por lo menos lo intente, nena No seas así conmigo Soy el que he estado siempre presente Cuando ningún otro te ha querido